Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Bugünkü söhbətimizdə müşriklərin kəsdikləri ətlərin hökmləri və bu barədə gətirilən şübhələr haqqında danışacağıq. İlk öncə kəsilən ətlərin hökmləri Quran, sünnə və icmada müxtəlif mövzuları əhatə etməklə bərabər dəqiq və ixtilafsız verilmişdir. Lakin bəzən əhl-i bəzən əhl sünnənin usullarına müxalif olan bəzi alimlərin gətirdikləri şəz görüşlər meydana çıxır. Bu da haqdan üz sevirən, öz dinində daim ixtilaflar axtaran və harama meyl edən insanlar üçün sanki bir meyara çevrilir. Odur ki, bu barədə əhlüsünnə alimlərinin görüşlərini qeyd etmək ehtiyacı ortaya çıxır. İlk öncə ətlər barədə gəlmiş ayələrə diqqət edək. Uca Allah buyurur, əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyərək kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Allah məcburiyyət qarşısında yeyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla, haram buyurulanları sizə təfərrüatı ilə bildirdiyi halda, üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yeməyəsiniz?' Şübhəsiz ki, çoxları elmsiz olduqları halda öz istəklərinə uyub insanları azdırırlar. Həqiqətən sənin Rəbbin həddi aşanları daha yaxşı tanıyır. Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin. Şübhəsiz ki, günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş, Bismillah deyilmədən kəsilmiş heyvanlardan yeməyin. Çünki bu günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün təlqin edirlər. Əgər onlara itaət etsəniz, siz də müşriklərdən olarsınız. Əl-Ənam surəsi 118, 119, 120 və 121-ci ayələr. Yenə Allahu Teala buyurur: Leş, qan, donuz əti Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür yerdən yıxılıb ölmüş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölmədən kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Əl-Maidə surəsi 3-cü ayət. Və digər bir ayət, bu gün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab əhlinin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də kitab əhlinə halal edildi. Əl-Maidə surəsi 5-ci ayət. Bu ayələr ətlər barədə gələn naslardır. İndi bu ayələrin təfsirinə baxaq. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, insanlar Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm yanına gələrək dedilər, Ya Rasulallah, biz öz əllərimizlə öldürdüklərimizi, yəni kəsdiklərimizi yediyimiz halda nə üçün Allahın öldürdüyünü yemirik? Bunun üzərinə Allah, əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyərək kəsilmiş heyvanlardan yeyin ayəsindən, əgər onlara itayət etsəniz, siz də müşriklərdən olarsınız ayəsinə qədər öz hökmünü nazil etdi. Bunu İmam Tirmizi Sünənində 5-ci il 113-cü səhifədə rəvayət etmişdir. Burada göründüyü kimi ayənin nazil olma səbəbi müşriklərin şübhələrinin rədd edilməsidir. Onların şübhələrinin əksinə olaraq Allah öz hökmünü beyan etmiştir. Təbəri bu ayənin təfsirində demişdir. Bu ayə ilə Allah demişdir. Ey möminlər! Həqiqətən siz Allahın ayələrinə inanırsınızsa, bütpərəslərin kəsdiklərini deyil, özünüzün və kitab əhlinin kəsdiklərini yeyin. Sizin və kitab əhlinin tərəfindən kəsilmədən ölən heyvanların ətindən yeməyin. Bunu yemək Allahın əmrinə qarşı çıxmaqdır insan və cinlərdən olan şeytanlar leş yeməyin haramlığı üzərində mübahisə etmək üçün öz dostlarına vəsvəsə ilə təlqin edirlər. İmam Təbərinin təfsiri. Həmçinin Əl-Maidə surəsi 5-ci ayənin hökmü də açıqdır. Allah kafirlərdən yalnız kitab əhlinin kəsdiklərini istisna etməklə digər kafirlərin kəsdiklərinin haramlığını göstərmişdir. Yəni, digər kafirlərin kəsdikləri də halal olmuş olsaydı, o zaman kitab əhlini istisna etməyin hikməti olmazdı. İndi bu barədə elm əhlinin sözlərinə baxaq. Hənəfilərdən Abu Yusuf belə demişdir. Nəbidən sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hədis səbəbi ilə bütpərəslər, atəşpərəslər və məcusilərdən olan şirk əhli, kəsdikləri və qadınları ilə evlənilməsində əhli kitab kimi deyillər. Bu, alimlər cəmatın üzərində olduğu görüşdür. Tətbiq də belədir. Bu mövzuda ixtilaf yoxdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Həcər məcusiləri ilə qadınlarının nikahlanmaması və kəsdiklərinin yeyilməməsi, yalnız onlardan cizyə alınması üzərinə sülh bağladı. Abu Yusuf Kitabül Xarac 129-cu səhifə Həmbəlilərdən İbn Qutamə bu mövzuda icma olduğunu bildirmişdir. El məhli icma etmişdir. Balıq istisna olmaqla Məcusilərin o vətləri və kəsdiklərinin haramlığı üzərində icma etmişlər. Bütə ibadət edən, zındıq və digərlərindən olan kafirlərin kəsdiklərinin və ovlarının haramlığı mövzusunda hökm məcuslərin hökmü kimidir. Fəqət balıq, çəyirtkə və onların ölüsü kimi mübah olan digərləri isə bu hökmdən istisnadır. Əl-Muğni 3-cü cild, 13-cü cild 296-298. Bəhəddin Əl-Maqdisi demişdir. Heyvan kəsərkən gərəkli şərtlərdən üçüncüsü, din şərti. Heyvanı kəsənin müsəlman və ya əhli kitab olması şərt qoyulmuşdur. Çünki Allahu Teala sizin kəsdikləriniz istisnadır. Maide surəsi 3-cü ayəsi ilə bizim kəsdiklərimizi halal etmişdir. Əhli kitabın kəsdiklərini isə kitab əhlinin yeməkləri də sizə halal edildi ayəsi ilə halal etmişdir. Ayənin mənası isə onların kəsdikləridir. Alimlər də bunu bu cür açıqlamışdır. Çünki kəsil kəsilənlər onların yeyəcəkləri cümləsindəndir. Bütpərəst kimlərlə gəlincə isə onların kəsdiyi yeyilməz. Əl-Uddə 333-cü səhifə. Həmçinin müfəssirlərdən Aləuddin Əşihi belə demişdir. Məcusilərin, ərəb müşriklərindən, bütə ibadət edənlərdən və kitabı olmayanlardan ibarət olan digər şirk əhlinin kəsdiklərinin haram olmasında alimlər icma etmişdir. Və həmçinin Hafiz İbni Əbdülbər Əl-İstisqar kitabında demişdir, alimlər icma etmişlər, üzərində Allahdan başqasının adı çəkmədikləri müddətcə, üzərində Allahın adını zikr etməsələr belə, kitab əhlinin kəsdiyi yeyilir. Həmçinin alimlər icma etmişlər, məcusi və bütbərəs Allahın adını zikr etsə belə, kəsdiyi yeyilməz. Əl-İstisqar kitabı 15-ci 217-ci səhifə. Həmçinin Nəzd uləmasından Abdurrahman İbni Hasan demişdir. İcma ittifaqla şəri dəlildir. İcma mütləq kitab və sünnətdən bir dəlilə əsaslanır. Bu dəlil bəzən alimlərdən bəzisinə gizli qalır. Əgər kitab əhli olmayan kafir və müşriklərin kəsdiklərinin haram olmasında icma gəlmişdirsə, bu sənə yetər. Bildiyimiz kimi ayə məfhumu ilə haramlığa dəlalət edir. Üzərində Allahın adını zik edirlər. Sözünə cavab da budur əməllərinin batil olması səbəbi ilə əsli kafirin və ya mürtədin təsmiyəsi, yəni Allahın ismini çəkməsi mötəbər deyildir. Varlığı da yoxluğu kimidir. Necə ki, şirk üzərində olduğu halda Lə iləh illallah deməsi mötəbər deyildir. Olması və ya olmaması da eynidir. Ət-Durar Usaniyə 7-ci zil 477-478-ci səhifə. Həmçinin Abdurrazaq Əl-Musənnəf kitabında dedi, İbn Abbas rəvayət etmişdir ki, hər müsəlmanın içində Allahın adını zikr etmək mövcuddur. Əgər heyvan kəsərkən Allahın adını zikr etməyi unudarsa, onun kəsdiyi yeyilər. Məcusi heyvan kəsərkən Allahın adını zikr edərsə belə, onun kəsdiyi yeyilməz. Musannəf 4-cü cild 481-ci səhifə. Ləznətü Daimənin bu haqda olan fətvasında deyilir üzərində Allahın adını zikr etsələr belə, əhli kitabdan başqa digər kafirlərin kəsdiklərinin haramlığında müsəlmanlar icma etmişlər. Çünki kəsilən heyvanın üzərində Allahın adını çəkmək bir ibadətdir. Bu isə ancaq ibadətin Allaha ixlasla yönəldilməsi ilə səhiy olur. Çünki Allahu Teala Əl-Ənam surəsi 88-ci ayədə deyir ki, əgər Allaha şərik qoşsaydılar, əməlləri puç olardı. E, bu da ki, deməli, Ləznənin fətvasıdır, 22-ci cild, 431-ci səhifə. Bütün bu göstərilənlər hər birisi onu göstərir ki, bugün müşriklərin Bismillah deyərək kəsdiklərini yemək heç də Quran, sünnə və həmçinin icmaya muvafiq deyildir. Əksinə bunlar bu üç mənbəyə müxalifdir və onların əsaslandırdıqları ayət, Ənam surəsində keçən ayət ki, vardır ki, Nə üçün siz üzərində Allahın adı çəkilərək kəsilmiş heyvanların ətindən yemirsiniz? Ayət-i kəriməsinin təfsiri isə oxuduğumuz kimi, onların anladığı kimi deyildir. Çünki bu ayənin nazil olma səbəbi bəzi müsəlmanların şübhəyə düşməsi idi. Bu şübhənin səbəbi isə müşriklərin müsəlmanlara e, atdıqları bu şübhə idi. Siz nə üçün öz əllərli, əllərinizlə öldürdüklərinizi yeyirsiniz, lakin Allahın öldürdüyünü yemirsiniz? Və Allah Teala bunun əvəzində bu ayəti indirdi ki, üzərində Allahın adı çəkilərək kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Yəni <clears throat> burada təsmiyənin şərt olaraq gətirilməsi yalnız müsəlmanlara aid olduğu ortalığa çıxmış oldu. Və axirud davana enilhamdülillahi rabbil alamin.